الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دراجة براشر تراجي بكمش الله سبحانه وتعالى دا إيوة درس إن شاء الله skoncentrišemo na ono što je najbitnije da se kaže, što je najbitnije u ovoj današnjoj atmosferi i što će nam najviše pomoći da se snađemo u ovoj današnjoj situaciji. Nakon što smo e, govorili o, o izvorima šarijata i štihazu, slijedjenju i taklidu, jedan od vidova slijedjenja je i slijedjenje čega? Slijedjenje pojedini šta? džemata, pojedini džamaata kao što su Salafije Ihvanul Muslimin Tebligije a, to sve džamaati jesu e vidite braćo Allah subhanahu wa ta'ala nam nije naredio da slijedimo džamaate nego nam slijedio, naredio da slijedimo džemaat muslimana džemaat muslimana Zato je jako bitno prepoznati i znati šta je to džemaat muslimana i jako bitno znati kakav odnos imat danas u ovoj situaciji kad postoje, kad postoje već ti razni, razni džemaati i razne dave. Svakako da obavezno slijedjenja džemaata proizilazi iz šarijatskih tekstova, tako? Iz hadisa između ostalog prenosi Ebu Hudejfe, radijallahu anhu, kaže Ebu Hudejfe, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير جود سبيت البطنك صلى الله عليه وسلم أخيره وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كاجي أياس بيت أزلو بويت سدم تزلو دوستيني مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر rekao sam, o Allahu poslaniće, mi smo bili u džahilijetu i u zlu. Fađa'an Allahu bi hadal hajr. Pa nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao ovaj khair Koji khair hajr? Uput, islam. Nakon džahilijeta. hal ba'da hadal hajr min šar. Pa da li će ovog khaira koji nam je Allah dao doći kakav, kakvo zlo? Kale na'am. Rekao je doći će. Kultu, hal ba'da dalike šar min khair A da li će tog zlog koje će doći poslije ovog dobra opet biti nekog dobra? Kala nam. Kaže, doći će dobro poslije toga. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala dao je hajer Allahu vjeru poslije džahilijeta. Poslije to, tog hajera doći će zlo. E kaže, poslije tog zla doći opet hajer u afihi dehan. A u tom hajru koji dođe poslije tog zla, bit će dehan. Pa je upitao, pa kultu ona dehanuhu, a šta je njegov dehan? Kaže, poslanik sallahu alaihi wasallam, Qawmun jehduna bi bajri hedi, ta'rifu mi huva tunker. Ljudi koji će tražiti uputu mimo moje upute. Znači, neće slijediti sunnet. Tražiti uputu mimo moje upute i ti ćeš od onoga što oni rade nešto smatrat dobrim, a nešto ćeš smatrat zlim. A? Nešto je dobro od onoga što radi, a nešto ćeš smatrat zlim. Kultu fel bada dalike hajr min šer. A da li se poslije tog dobra? Opet doći kakvo zlo? Kaže poslanik sallahu alaihi sallam, kal nam. Doći će poslije toga zlo. Kako je to Zlo. دعاة على أبواب جهنم فزيفاتش نبراتما جهنم داية نبراتما جهنم فزيفاتش نبراتما جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كوي سودا زوغي oni će ga baciti u džehennem. Ko se odazove tim pozivačima na vratima džehennema, oni će ga baciti u džehennem. Ko su ja, Rasulallah, sif humlana. Rekao sam, Allahu poslaniće, opiši nam te pozivače na vratima džehennem. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, hum min džilbetina, wa yatakellamuna bi alsinatina. Oni su od naše kože i govore našim jezikom i govore našim jezikom. Oni su od naše kože i govore našim jezikom. Kultu fema te muruni in edrekeni zarek. A šta mi naređuješ ako me to stigne i zadesi? Šta ću uraditi? Kaže mu poslanik sallahu alaihi wa sallam, kal, telzimu džemaata muslimine wa imamehum. Drži se džemata muslimana i njihovog vođe drži se džemata muslimana i njihovog vođe šta to znači džemata muslimana i njihovog vladara halife je tako kultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam ako ne budu imali ni džemata ni imama ko što mi danas nemamo ni džemata ni imama a kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem قال فاعتزل تلك الفرق كلها نبستي سوى فرقة سوى بارتي نبست فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن ولو أن تعض بأصل الشجرة ما كرس زوبما زغرابيو زادرو زاستوابلو حتى يدركك الموت وأنت على ذلك سودك تنسيق سمرت أتي وتوم ستاني sve dok se u tom stanju ne stigne smrt. Dakle, obaveza je držati se džemata muslimana. Džemata muslimana. Danas, definisanje tog džemata muslimana imamo oko definisanja i označavanja i da tako kažem, markiranja džemata muslimana, koji je to džemat koji se mi trebamo držati, postoje razna razilaženja. Aha. Kako razilaženja? Postoje mnoge firke, mnoge organizacije, mnoge davetske organizacije koje tvrde da su oni džemat muslimana. To je taj, mi smo taj džemat muslimana koji treba da se slijedi. Samo mi drugi opet nisu tako uskogrudni a, ne smatraju samo sebe ali idu onda u drugu krajnost pa u džemat muslimana ubrajaju i drvlje i kamenje sve ulazi u džemat muslimana znači zbog tog dakle teškog definisanja šta je to danas džemat muslimana, jako je bitno odrediti odrediti neke osnove. Neke osnove u tom smislu pomoću kojih ćemo mi prepoznat kako i koji će nam pomoći kako da se ponašamo danas. Prva od tih osnova je obaveza da se slijedi ehlu sunne wal džema'a. Ehlu sunne wal džema'a. Toga se mora držati. Ko su ehlu sunna vel džema? Nema sumnje da su oni za koje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam za sve firke kaže kulluha finnar. Illa ma ana alaihi wa ashabi. Osim, svi su u vatri, osim oni koji budu na, ono, na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Ja i moji ashabi. Sinovi smo spomenjali to zašto i moji ashabi. Znači, oni koji se budu budu držali poslanik sallallahu alejhi ve sellem ono na čemu je on bio njegove sahabi oni su ehlu sunne vol džemaa ehlu sunne su potom što se drže sunneta i džemaa zato što su okupljeni okupljeni oko toga džemaat dakle držanje onoga i svježenje onoga na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegovi ashabi šta je dakle šta je to znači držanje onoga na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi čega ćemo se držati da bi bili na onome na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi držaćemo se ovi stabilnih temelja vjere dakle ne nepovredivih temelja vjere zato smo o njima i govorili znači Kur'anu sunnetu i ijma i to na način na koji smo to već objasnili u prethodnim derse je li tako E na taj način, na taj način, kogod se drži Kur'ana, ne proturijeći Kur'anu svojim mišljenjem, sunnetu ne proturijeći, prihvata sunnet i pokorava se sunnetu, i iđmau, on je prihvatio islam. On je prihvatio islam. I on je time, držanjem toga, u okviru ehlu sunneta vel džamaata onaj ko se drži ovi, ova tri temelja, on je time u okviru ehlu sunnata vol džemata. Onaj ko odbaci ili na nekakav poseban način priđe jednom od ova tri neprikosnovena temelja vjere, on je od ehlu čega? Bidata o tefaruka. Nije od ehlu sunnata vol džemata, nije od sunnata i džemata, od pripadnika ehlu sunnata vol džemata, nego od pripadnika džemata znači raznih partija sektašenja, sekti koje su zalutale, koje su zalutale. Naravno, ehlu sunne vol džema, znači slijedjenje sunneta i držanje džemata, nije uvijek ne znači da se držimo većine, većine, ne znači džemat nije uvijek većina, nego nekad pripadnici ehlu sunneta ili džemata, onih koji se drže ova tri temelja vjere, bude ih nekad vrlo malo. Vrlo malo. Kao što stoji u nekim predajima od Ibn Mas'uda, kad, je, kad ga je jedan upitao za namaz, šta ćemo sa namazom koji emiri, ne klanjaju njegovo vrijeme, klanjaju ga kasnije, ili kad iziđe njegovo vrijeme, tadašnji vladari, kaže Ibn Mas'ud, klanjaj na vas kod kuće na vrijeme. A kad oni klanjaju, klanjaju sa njima, to ćete biti na fila. Kaže, kako to vi, ashabi Allahovog poslanika, šta to vi nama naređujete? Pa mi on ovaj, rekao, naređujete nam, kaže, da se držimo džemata, pa mi on rekao, ovaj, šta ti je, potapšu ga po, po koljenu, šta ti je, većina svijeta je već izašlo iz džemata. Džemat je ono što je u skladu sa, i što je u čemu je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. E to je džemat. Znači, na taj način već ukazuje da će ili rekom je u drugoj predaj kaže džemat je džemat je da, duž, da se držiš istine makar bio sam. Makar bio sam. Da se držiš istine. Znači, ove tri istine. Kur'an, sunnet i izmat da se držiš istine, makar bio, makar bio sam. Dakle, nije garancija da je uvijek džemat većina. Naravno, da je držanje držanje ehlu sunnata vol džemata, dakle, mora biti izdefinisano mora biti izdefinisano držanje sunneta znači držanje prihvatanje sunneta da se sunnet prihvati da kad dođe sunnet i dođe hadis da se ne postavljaju suvišna pitanja zašto, kako ha? kad su pitali a radijallahu anha kaže što vi žene kad ste u hajdu poslije naklanja, e, napošćavate post, a ne naklanjavate namaze. Pa Aisha radijallahu anha pita, a jesi ti haruri? A jesi ti od kefirke? firke? Rekom sam. Kaže, nisam nego je pita. E kaže, znaš zašto je to tako? Zašto? Kaže, bili smo za vrijeme poslanika sallahu alaihi ve sellem, pa nam se to rešavalo, znači hajt, pa nam je naređeno da, posti, da napustimo, a nije nam naređeno da, da naklanjavamo. Eto zato. Znači, takav pristup treba imati. To je držanje sunneta. Nima zašto. Tako poslanik sallallahu alejhi ve naredio, eto zato. Eto zato. Dakle, to, to opet ne, negira ono što smo prije napomenuli, da ponekad mi možemo dokučiti zašto neke stvari. Zašto neke stvari. Dobro. Isto tako, citirali smo i imama je uzaj, kaže, drži se sunneta, a? Osabor na sunnetu, budi, zadrži se ovde gdje su se zadržali ljudi prije tebe, a? i nek ti bude dovoljno ono što je bilo njima ono što je bilo njima dovoljno pitao je čovjek Sehl ibn Abdullah Testarija kako će kaže kad će čovjek znati da je on na od ehlu sunnata wal džamaata kako će čovjek prepoznat da, da se drži da je na putu ehlu sunnata wal džamaata pa mi je odgovorio kaže ako kod sebe prepozna deset stvari ako kod sebe prepozna deset stvari šta je to kaže la etruku džema ne, ne ostavlja džemat ne ostavlja džemat džemat muslimana ne psuje i ne vrijeđa i ružno, ružno se ne izjašnjava prema ashabima Allahovog poslanika sallaha nije sve. Dakle, to je isto jedna od propoznativih stvari ne izlazi protiv pripadnika ovog ummeta sa sabljom. Ne ohalaljuje dem krv muslimana. Znači ne izlazi protiv ovog ummeta oružjem. Ne izlazi protiv ovog ummeta oružjem. Ne poriče kader. Ne sumnja u iman. Niti se raspravlja u vje. Raspravlja, znači šuplja rasprava raspravlja u smislu zašto, kako, ne treba to tako i tako dalje. Ne raspravlja se, ne raspravlja se u vjeri. Ne ostavlja namaz onome ko umre od muslimana, makar i činio velike grijehe. Makar i činio velike grijehe. I počinit su velikih grijeha se klanja dženaza. I ne ostavlja, kaže, mes po mestvama. U to vrijeme, je tako toliko bilo to aktuelno da je to bilo od prepoznatljivih stvari sljedenja ahlu sunnata vol džemata. I ne ostavlja mes po mestvama. Sufja Ibu Ujejne kaže isto tako sunnet je desetero. Sunnet je desetero. Pa ko, kod kog ima to desetero, on je potpunio sunnet. Ako ostavi nešto od to, od to desetero, ostavio je ostavio je sunnet. Kaže isbatul kadr, znači vjerovanje u kader, u Allahu odred. Vjerovanje u Allahovu odred. Zatim davanje prednosti Ebu Bekru i Omeru. Davanje prednosti Ebu Bekru i Omeru. Zatim vjerovanje u Haud. Haud. Na dan proživljenja Allah Allah subhanahu wa ta'ala će poslanik sallahu alaihi sallam dati haud bunar, izvor iz koje će on pojiti vjernike, je li tako? Haud, zatim šefa'a da će se poslanik sallahu alaihi sallam zauzimati za vjernike, zagovarati je li tako? Zatim, mizan vaga, da će biti vagana djela. Zatim, sirat sirat, a to je Ćuprija preko Džehennama. Zatim, da je iman, da je vjerovanje i riječ i dijelo. Znači da nije samo riječ, nego da je riječ i dijelo, to je iman. Da dijela ulazi u iman. Da je Kur'an Allahov govor. Znači da nije stvoren, nego da je Allah govorio. Da je Kur'an Allahov govor da Allah govori va azabu kabr i kaburska patnja i da vjeruje u kabus, kabursku patnju i da vjeruje u bas proživljenje i sunji dan. Kaže Abdullah ibn Nasrud da je kao što smo malo prije napomenuli da neće biti uvijek dakle većina na džematu nego da je držanje džemata zapravo držanje istine makar, makar i ne bila većina nego držanje istine. To je držanje džemata. Zapravo, vidjet ćemo, osnova je da su sve zalutale sekte i partije, sve zalutale, zalutale u čemu? U jednoj od ovih osnova, nepovredivih osnova vjere, a najčešće u čemu? U odnosu prema sunnetu. Odnosu prema sunnetu Allahovog poslanika sallahu alaihi sallam. Ne mislim ovdje sunnetu u smislu onoga što je poželjno, nego u odnosu na ono što je došlo od poslanika sallahu alaihi sallam. U najširijem smislu riječi sunnet. Dobro, isto tako ovo je prva napomena, znači držanje sunneta. Dobro, druga napomena koja danas koja danas isto tako može biti aktuelna, da se treba držati imama, vođa i slijediti vođe osim u grijehu. Znači u svemu ih treba slušati i biti im pokoran osim u grijehu. U grijehu im se ne smije biti pokorno. Zašto? Zato što nema pokornosti nekome, nekom stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Stvoritelju. Dobro. Traže dokaze za to od e, Ibn Abasa, prenosi e, Buhari i Muslim, hadis e, Ibn Abasa radijallahu anhuma, da je poslanik sallahu alaihi ve sellem rekao Men ra'a min amirihi še'an yakrahuhu fel jasbir alaihi. Ko vidi od svog amira nešto što, što mrazi, što mrazi nije mu drago, nek osaburi, nek osaburi. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميت الجاهلية فإنه ما من أحد فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميت جاهلية Znači, nema nikoga ko će napustiti džamaat za pedan i umrijeti, a da neće umrijeti džahilijetskom, džahilijetskom smrću. Zatim, hadis koji prenosi u Bada Tubnu Samet kaže, da ja na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala samni mata dali smo e, zavet deju prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam da ćemo mu slušati i pokoravati se da ćemo ga slušati i pokoravati se fila usri vol usr i kad nam je teško i kad je nam lahko fil menšeti vol makra i kad nam je lahko i kad znači kad nam je drago i kad nam je mrsko i kad nam je drago i kad nam je mrsko wala wa ala an la nunazi al amra ahlahu i da nećemo onome kome je data uprava od njega to tražiti, otimati. Nećemo vođstvo, emirstvo, onome kome je to dato od njega, od njega to otimati. Illa an tarav kufran davahan indakum fihi min Allahi burhan. Osim da vidite očiti kufr jasni kufr za koji imate dokaz od Allaha. Za koji imate dokaz od Allaha. Samo je tad, dakle, dozvoljeno oduzeti od nekoga vlast. Kako stoji u ovom, u ovom hadisu. Koji isto tako prenosi Buhari. Zatim Muslim prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallahu alaihi sallam rekao men harađa ani ta'ati u faraqa u džema'a summe mate mate mejteten džahelije. Ko izađe iz pokornosti, dakle ne bude htio da se pokori, ko izađe iz pokornosti i napusti džemat, i napusti džemat, a zatim umre, umire smrću, džahilijetskom smrću. Umire džahilijetskom smrću. Kaže, spominje se od e, imam Ahmeda, da je spomenuo od od onoga što je govorio o, o, o njegovom iatikadu, znači njegovom vjerovanju, da je ubijeđen da je, da je o, e, obaveza pokornosti imamima i sultanima, znači vla, o, e, vladarima, makar bili i dobročinitelji ili fađiri, grešnici, makar bili fađiri. I onaj ko, ko preuzme hilafet i oko njega se okupe muslimani, svi muslimani se oko njega okupe, preuzme hilafet i oko njega se muslimani okupe i budu sa njim zadovoljni, makar to učinio i sabljom, znači nasilu to učinio, ali poslije toga muslimani se okupe oko njega i budu sa njim zadovoljni, on e, smatra da, da je i prozove se emirom vjernika, predvodnikom vjernika, smatra da se njemu mora biti pokorn. I kaže, gaz malin mal umara ila jomil qiyameti al birri wasfađer la izrek. I da je borba na Allahovom putu ostaje do sudnjeg dana sa svim emirima, bili dobročinitelji ili fađer ili grešnici. Do sudnjeg, do sudnjeg dana i ne ostavlja se. Kaže isto tako Imam Ahmed, onaj znači- koji ističe protiv vladara vjernika, protiv vladara vjernika, oko kojeg su se muslimani već prije okupili, vjernici se složili oko njega, onaj koji iziđe protiv njega i pokuša ga, znači, e, protiv njega se boriti, a muslimani se okupili oko njega na bilo koji način, izrazili mu, znači, e, pokornost, prihvatili ga, makar ne bili ono plaho vođali ga, jel, ali prihvatili su ga za vladara, on je ta, ta, takav izišao protiv svih, protiv svih muslimana. I suprotstavio se svim hadisima i onome što je prenešeno od Allahovog poslanika sallahu alihi wasallam. I na taj način, i to je ta smrt koju, koja se smatra džahilijetskom smrću. Koja se smatra džahilijetskom smrću. spominje se od Buharija, kad je govori, e, govori o vjerovanju, kaže da ne oduzimamo vlast od onoga kome je data. Od, da, od, od vjerovanja i ispravnog ponašanja kod ehlu sunneta vol žemata, da ne oduzimaju i ne otimaju vlast onome kome je data. Zašto kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem Selatun la je bilu alaihinna kalbu mri'in muslimin. Troje je na čemu na čemu e, nema i ne smije biti e, pakosti u srcu muslimana. Ne smije biti natroj pakostan musliman. Muslimansko srce. Ihlasul amali lilla. Da se djela čine iskreno prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da bude muhlis iskreno prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atu vulatul amr i pokornost vladarima i pokornost i u pokornosti vladarima. Znači u tome ne smije biti nimalo u srcu da mu bude teško. Da bude is, e, iskren, muhlis prema Allahu subhanahu wa ta'ala da se pokorava vladarima i da waluzumul jamaa i da se drži džemata, da bude uz džemat muslimana. Fa inna da'watuhum tuhitu man wara'ahum. Zaista dava džemata znači obuhvata one koji su iza, iza tog džemata. Obuhvata sve one koji su uz taj džemat. Zatim kaže, zatim citira Kur'anski ajed, kaže Allah subhanahu wa ta'ala ati Allahe wa ati ur rasule wa ulil emri minhum. Slijedite Allaha, pokoravajte se Allahu, Allahovom poslaniku i vašim, vašim vođama. I vašim vođama. Danas, kad ne imamo ovog halife, vođe svih muslimana, nema vođe oko kojeg su se okupili muslimani. Danas, zbog toga, možemo reći da je šerijatski opravdano da se muslimani okupljaju i organizuju radi islamskog rada, je tako? Radi pokornosti na na Allahovom putu, jer radi pokoravanja Allahu subhanahu wa ta'ala, radi, činjenju, radi činjenja dobra, radi davi i tako dalje. Znači možemo reći da je u ovoj situaciji danas sa šarijevskog aspekta opravdano okupljanje muslimana. Okupljanje muslimana, njihovo organizovanje radi zajedničkog, radi zajedničkog islamskog rada. Radi zajedničkog islamskog rada, zato što nemamo, nemamo imama oko kojih su se svi muslimani okupili. To mora biti to okupljanje muslimana na zajedničkom radu mora biti uz određene uslove. Inače, kad bi ostalo tako, znači da je svaka zajednica muslimana, svaka skupina muslimana, sve ove organizacije danas, da je to sve sahi. Nije. Znači, to organizovanje i okupljanje na islamskom radu mora biti uz određene uslove. Prvi uslov koji većina ovih današnjih davetskih organizacija ne ispunjava je da ne bude na principu partijašenja. Šta znači partijašenja? Da ne bude tu jedan hizb koji će se, dakle, zasnovat partija na nekom od principa koji nisu od principa Ahlusunata vol džemata koji nisu od principa ehlu sunata vol džemaat. Isto razumili brać? Znači, šta nije od principa ehlu sunata vol džemaata? Od principa ehlu sunata vol džemaata nije, recimo da, smatraju kafirom onoga ko počini velike grije. E sad, okupi se jedna grupa muslimana, okupi se jedna grupa muslimana i njihova prepoznatljiva parola bude da je kafir onaj ko učini veliki grije. E? Automatski to ukupljanje nije džajs. I tako ukupljanje nije dozvoljeno. Jer je zasnovano na nekoj od parola ili pravila, opštih pravila koja nisu od pravila ehlu sunneta vel džemaata. Zašto? Zato što će oni na taj način, umjesto da se okupe na hajru, okupiti se na, jed, na šeru, na zlu, i biti jedna od tih firki koje, koje su zalutale. Znači, prvo, prva, prvi uslov je da se to okupljanje bude na temeljima ehlu sunnata val džemata. Da nema ni jedne parole, ni jedne parole na kojoj, koja nije, od, nije parole samo, nego e, velikih da, da ne bude po nekom principu ili pravilu koje nije od principa i pravila ehlu sunnata vol džamata. Eh, od tih pravila i principa koje nisu od pravila ehlu sunnata vol džamata je da se jedan džemaat okupi na principu čega ljubavi prema nekom šejhu Ha? ljubavi prema nekom šejhu I onda, šta, kad se okupi na, na tom principu, sljedbenici samo nekog šeha, šta je to? Nije. Oni su se okupili i organizovali na, na tome. Ono je dozvoljeno da ti slijediš nekog šeha, slušaš njegove ovaj, setve. Ali mi se okupili, nak, napravili džemat, organizujemo se slijed, da bi slijedili samo i kroz slijedili samo jednog šeha, a? to je onda firka. To nije više onaj princip ehlu sunneta val džemata. Jer od principa ehlu sunneta val džemata je da ne slijedimo nikoga osim čega. Osim poslanika sallahu alaihi sallam. A šehovi i učenjaci nam samo šta? Samo sredstvo da dođemo do poslanika sallahu alaihi sallam. Da saznamo na koji način ćemo se pokoriti poslanika sallahu alaihi sallam. Zato Zato je dakle ovo jako bitno. I ovdje ćete prepoznat koje su to organizacije koje imaju u svojoj osnovi, znači u samoj osnovi svog organizovanja i osnivanja te organizacije imaju jedan princip koji nije od ehlu sunneta vel džemata. Nije od ehlu sunneta vel džemata. I kod mnogih, kod mnogih od ovih partija, islam i istorija, istorija islama počinje od njihovog šeha. A? Počinje od njihovog šeha, ne počinje od Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallahu alaihi ne počinje od sunneta. Okupljaju se, znači, kroz to su se okupili na principu koji nije od principa ehlu sunneta, vol džemata. Dalje, da ne bude to okupljanje radi čega? Osimanja vlasti. Ako već negdje nekakvi vladari koji još nisu dakle islamski vladari. E sad islamski vladari gdje ih ima i nema i tako dalje ovo ostalo da ovaj sve što široka i problematična pitanja. Uglavnom da ne bude radi otimanja vlasti. Zatim što je jako bitno i što danas skoro da ne postoji kod ovih organizacija koje poznajemo a to je da ne bude partijašenja u smislu da se el vela u el bera zasniva na pripadnosti toj organizaciji ili nepripadnosti toj organizaciji. Zašto? Koji sanava u nekoj selefijskoj partiji, maša Allah, dobar. Ha? Ko neće sa nama, ne valja. Ne valja nikako. Makar čuo pet dnevnih namaza, makar davu zekat postio hađ obavljio sve ne valja išao u džihad sve sve dobro ali ne valja nije sa nama nije s nama e to je taj partijski el vela koji je jedan od opakih bidaka od opakih bidaka ko sa nama u partiju hoće dobar je makar pri njemu bilo hiljadu nevalejaština. Ha? svašta uz njeg ima, sklon griješenju, nekad čak i neke vazive ostavlja, a? ali dobar, stanovaju partiji. A drugi bolji od njega poštije širijatske norme, ali neće sa u partiju, ne valja. E to je, znači, el vela vel bera smo ograničili na partiju, a el vela vel bera, ljubav i mržnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala smije se ograničiti samo na što? na islam. Na islam. Smije se ograničiti samo na sljedbenike Kur'ana, suneta i iđma'a. To je taj okvir koji obuhvata el vala vel bara. Kur'an, sunnet i iđma, a nije neka organizacija i partija. Nije neka organizacija i partija. To je bidat, opak bidat. Nekad, nekad se to ne promoviše javno, ali se tako ljudi ponašaju. Vole onoga koji sa njima u partiji, a ne vole sve one ostale koji nisu sa njima u partiji. To je jedan od šartova koji se mora ispuniti da bi okupljanje i organizovanje džemata i rada za islam bilo šta? Ispravno i šerijetski opravdano. Ako uđe ovaj partijski el vela vel bara, gotovo neispravno neispravno. Dobro. Dalje, kaže šeful islam ibn Tejmije, ako se ljudi, kaže, okupe i naprave neku organizaciju i partiju, i na taj način postanu nekakva partija, i ako to njihovo ukupljanje bude na onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, i što je naredio njegov poslanik sallahu alaihi wa sallam, bez ikakvog dodavanja ili oduzimanja. Zapamtite ovo dobro. Ako se okupe na onome što je Allah naredio i njegov poslanik sallahu alaihi wasallam, bez ikakvog dodavanja ili oduzimanja. Ništa ne dodaju na to, niti oduzmu, onda, kaže, oni su, dakle, oni su muslimani, oni su muslimani okupili se na neku, radi nekog hajra i rada, i kaže to je u redu. Međutim, ako nešto na to dodaju ili nešto od toga oduzmu, kao što je pristrasnost toj partiji koji su osnovali, znači sama pristrasnost je šta? Dodavanje na ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i njegov poslanik sallahu alaihi Ako na to dodaju još pristrasnost, kaže onda oni nisu znači se okupili na istini nego su se okupili na batilu okupili su se na batilu i ako se budu okretali od onih koji nisu pripadnici i odrisali se onih koji neće i nisu pripadnici njihove te skupine i organizacije bez obzira da li neko neće u njihovu organizaciju zbog istine ima pravo što neće ili nema pravo što neće. Znači, da li to bilo i s razlogom opravdanim ili bez opravdanog razloga, ali neće. I oni se zbog toga od njega okrenu i odre, odreknu ga se, onda to nije okupljanje na hajru, nego je to šta? Tefarruk, nego je to razilaženje i stvaranje, cipkašenje, cipkašenje i partijašenje koje je Allah subhanahu wa ta'ala usudio To je onda ono nedozvoljeno razilaženje, nedozvoljeno razilaženje koje je Allah subhanahu wa ta'ala osudio i onda su se oni okupili oko nečega što nije Allah subhanahu wa ta'ala naredio njegov poslanik sallahu alaihi wa sallam. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nam ređe وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَكُوا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلَا دُوَانِ i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u čemu? U grijehu i u grijehu i neprijateljstvu. A šta je ovo ako, ako smo vi pristrasni toj nekoj svojoj organizaciji? Šta je ovo? Ovo je okupljanje i pomaganje na širenju neprijateljstva. Jer onda postajemo neprijatelji ostalima muslimanima. Nisu baš, ne volimo ih nešto. Nisu dragi. Ha? znači da kroz to već radimo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Kaže na drugom mjestu Ibn Taymi rahmetullahi alihi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala neke obaveze obaveže roba početno. Znači sami tim što je se rodio ima neke obaveze. Allah subhanahu wa ta'ala mu propisao šarijetske obaveze. A neke druge stvari nisu mu obavezne dok čovjek sam sebe na to ne obaveže. Jel tako? kao što je recimo zavjet ti se zavjetuješ da ćeš klanjati kod Kabe dva rekata ako se zavjetovo Allah subhanahu wa ta'ala halas postati ti vađe moraš kupiti kartu putovat u Meku i klanjati dva rekata ispuniti zavjet je tako? to su dakle time sam sebe obavezu isto tako isto tako u pogledu u pogledu ovih organizacija ovih organizacija u startu Allah subhanahu wa ta'ala nas ne obavezuje da mi jel, moramo dati prisegu tim organizacijama, ne obavezuje nas. Da moramo pripadati tim organizacijama, ne moramo. Jel tako? Da ih moramo slušati šta oni govore u tim organizacijama, ne moramo. Ali, ako je ne, jedna skupina muslimana sama se dobrovoljno okupila na dobročinstvu i bogobojaznosti, znači ništa ne dodaju, ništa ne oduzmu i ne bude to popraćeno tom pristrasnošću, ako se okupe i unutra sebe se obavežu na neke obaveze, onda im to postaje važno da ispune te obaveze, je tako? Onaj kaže da će dovesti ovdje u saboru hranu, a obavezu se da će dovesti hranu. Kupiti hljeba, a, da svijet koji dođe sa strane ima šta je. obavezu se. Nije bilo prije vađe, ali kada je se obavezu, halas, obavezu se, nek ispuni ono što je se obavezu. Je tako? E to je, dakle, taj princip. Ovo Ovo su dakle, ovo su bitne stvari po pitanju, po pitanju ovih džemata. Po pitanju ovih džemata. Bitna stvar da znamo u odnosu prema ovim džematima i da znamo prepoznat ove džemate koji su se okupili na onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i poslanik hajr. Ako nešto na to dodaju, halas. Time su. Ili se okupi na nekom principu koji nije od principa ehlu sunnata val džemata, kao što smo rekli ono da je e, pitanje tekfira, kao što je, recimo, e, okupje se, ima organizacija, okupljaju se i, i posebna organizacija radi e, zikra četvrtkom najveće i nedeljom najveće, a, poseban zikr. Odmah su oni od principa, jedno su netrođenata. Ili ovo što smo spomenuli radi slijedjenja jednog šeha. Ili da se organizacija, dakle, slijedi striktno po njenom osnivaču. Samo po njenom osnivaču. I da odatak, znači, počinje istorija islama. Dakle, to su već principi koji nisu od principa ako su na to odremati. Zašto? Zato što se na tome nikad neće se okupiti svim otomani. I automatski to znači da je to pjeskašenje, cijepanje, cijepanje i stvaranje nejedinstva među muslimanima. ono što se mora znati. Mi smo malo prije govorili pokornost imamu, znači halif. Ima tekstova i hadisa koji govori da onaj koji umre, a ne dadne prisegu, nikome da je umro, džahilijetskom smrću. E ovdje neke organizacije kažu Hizbu Tahrir, proglas muslimanima svim, ko umre, a ne dadne beju, umro je džahilijetskom smrću. I onda se musliman uplaši. Subhanallah. Nisam im dao beju. Kako će umrit? Kakav odnos imate? Imaju li pravo oni na to? Imaju li oni pravo na to? Da traže od muslimana tako beju i da im prijete ako umru, a ne da im ima beju, da su umrli džahelijetskom smrću? Ha? Nemaju pravo. Na što se odnosi ova beja koja se spominje u hadisima? kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata maytatan jahiliyya onaj ko umre a na, na svom vratu znači svoj vrat svoj rat nije obavezu bio prisegom umire džahilijeskom smrti na što se onda se odnosi to se odnosi na bio i prisegu halifi vladaru vjernika svih koji su prihvatili muslimani svi ga prihvatili Ne imaš razloga ti da ga ne prihvatiš. Imaš obavezu da daš biju. Ako ne dadneš, a, onda si umro tragedijskom smrti. To je ta beja. Zapravo nema, ovdje treba naglasiti da nema niko pravo od svih ovih davetskih organizacija, davetskih organizacija i bilo kakvih drugi organizacija ovih, e, e, kako se zove, pokreta i tako dalje, nema niko od njih pravo da dakle traži bejov, ovu beju ovaku, i da ovim prijeti da onaj ko ne dadne tu beju da da je izišao da je izišao iz okvira i da umire smrću džahilijskom. Nema pravo. Zašto? Zato što je to striktno pravo halife vođe vjernika. Oni unutra mogu sklapati dogovore i obavezivat se ono što hoće da se obavežu. U tome nema problema, kao što sam malo prije spomenuo. Ono na što se dogovore postaje im obavezno, unutra njih. Ali nije to beja. Nije to beja. Nije to onaj zavjet kojim su oni oslobodili se i neće i zagarantovali sve da neće umrijeti džahidinskom smrti. Nije to to. Dakle, nemaju oni pravo na to. U drugom hadisu, e, u drugom slučaju upitan je imam Ahmed, rahmetullahi alihi, upitan za hadis, men mate volej se lehu imamun, mate mejtetem žahilije. Onaj ko umre, a ne ima imama, znači nema onoga koga on slijedi i sluša, umire žahilijetkom smrć. Pa je upitan, mame anahu, šta to znači? Pa imam Ahmed govorio, فقال etedri mel imam. A znaš li šta je imam? Etedri mel imamu? Znaš li šta je imam? Kaže el imamu, el ladi yuzme'u al muslimun alaih. Kulluhum, jakulu hada imam. Fahada ma'nao. Kaže imam je da se oko njega onaj oko kojeg on je vođa on je imam. To je to značenje. Znači kad ima takav ima, to je to značenje. Tome imamu se mora dati i treba dati prisega. To, na to se odnosi prisega koja se spominje u hadisima i širskim tekstovima. Ova deja i ova prisega ona ne, ne trpi da je ima više. Ne može biti više ljudi kojima se daje prisega. Ovakva prisega, ova. Ne može više, samo jedno. Ona ne trpi brojnost. Kaže poslanik sallaha alaihi sallam, iza buja lil halife tejni, fakturul ahar minhuma. Ako se da prisega dvojci halifa, ubijte drugog od njih. Ubijte onog drugog, koji ne data prisega, zadnjem. Znači, ova peja, ova prisega, se ne može dati dvojci ljudi istovremeno. Niti, ne mogu dvojca biti kojima je data, kojima je data prisega. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, u svetekunu kulefa fa tekstu. Biće halife i biće mnogo. Biće mnogo brojni. Pa je upitan poslanik sallahu alaihi wa sallam, stana naređuješ? kaže ispunite deo, znači prisegu koju ste dali prvom. Prvom. A ostali ne ispunjavajte. Ne ispunjavajte. Znači, ovo je kad se desi kad se desi više tih deja. Zatim, vidjet ćemo Ibn Omer, postupak Ibn Omera. Ovo je jako zanimljivo. Postupak Ibn Omera. Nije htio Ibn Omer da da prisegu ni Ali ni Muavi. Radi Allah vanu. Ni Muavi ni Muavi, ni Ali ni Muavi nije htio da da prisegu. Ibn Omer. Nije dao prisegu ni jednom ni drugom. Sve dok nije, sve dok se nisu izmirili. Muavija se nije izmirio sa Hasanom sinom Alini. Kad je Hasan dobrovoljno predo i priznu i priznu imamet Moavi. Tek tad je Ibn Omer dao prisegu kome? Moavi. Jer tek tad su se muslimani okupili oko jednog. I poslije kad je bila fitna, isto tako, uh, Abdullah ibn Zubair, kad je u Mekki se proglasio halifom, isto tako u to vrijeme nije nikome dao prisegu. Nije nikome dao prisegu. I govorio je, ekrehu en ubaja emireni, kabla en jectenja nasu ala emirin wahid. Mrzim i ne volim da dam prisegu jednom od dvojice emira, sve dok se muslimani ne slože oko jednog. Kad se slože oko jednog, e tad ću ja dat, tad ću ja dat prisegu. Ono što se mora znati, po pitanju držanja džemata i ove prisege je da je bidat i neosnovano uzimanje prisega ove prisege po, i ovakve prisege po ovim organizacijama i davetskim grupama. To je bidat, nezasnovano. I takvu prisegu nema niko od njih pravo da, da uzima. Zašto? Zato što će na osnovu te prisege biti šta? Zasnovan Elvena Velbera koji dao prisegu, ha, pokoran je, ko nije dao prisegu, nije, izvišao iz pokornosti i tako dalje. Mnogi problemi iz toga će proizići. I zato je to takva prisega koja se daje po pojedinim organizacijama bidat koji dovodi do čega? Do razilaženja, rascepljivanja i cijepanja tkiva ovog ummeta cijepizlačenja, dovodi do cijepizlačenja u ovom i do cijepanja i kidanja ovog ummeta. Ovog. Poslanik sallahu alaihi sallam nema ništa sa takvima. Koji se podijele i pocijepaju umet po osnovi tih partija koji su sami osnovali. Ste razumili, braće? Poslanik sa njima sallahu alaihi sallam nema ništa. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala innama amruhum ila Allah njihova stvar je Allah. Sume yunabbi'uhum bima kanu yafalun. Zatim će ih Allah obavijestiti o onome što su radili. Znači polagaće račun za to što su radili. Jer po kojem principu, po kojem šerijatskom dokazu da bude el wala wal bara i da se ovaj ummet cijepa po osnovi koju smo sami mi izmislili. Naša partija. Nije sami izmislili. I osnovali i da po tome sad cifamo i dijelimo umet. Nemamo pravo. Rekli smo na osnovu čega se umet objedinjuje, a ko je taj koji izlazi iz okvira umeta? Svi oni koji su okupili na stabilnim osnovama šerijata, Kur'anu, sunnetu i iđmao, nepromjenjivim i nepovrijedivim. I svi koji to ispuštuju, Kur'an, sunnet i iđma, e, oni, su, oni su u okviru te ljubavi, A svi koji su izvan toga, oni su u okviru naše mržnje, akidetske mržnje. Jeste razumeli? Znači to je, zato je to bidat. Zato kaže Ibn Taymije, ovo je e, lijepo kazano, kaže Ibn Taymije, nema niko pravo da uzme obavezu od nekog drugog da se ovaj slaže sa njim u svačem, u svemu. Niko nema pravo da uzme od drugog obavezu da ga ovaj mora slušati, slagati se sa njim u svemu. Niko. Da bude prijatelj sa onim sa kim je on prijatelj. Da bude neprijatelj onom kome je on neprijatelj. Da voli onoga koga on voli, da mrzi onoga koga on mrzi. Ko to učini od ljudi, ko to učini i uzima obavezu od ljudi da ga tako slijede, On je kao Džingis Khan i njemu slični. On je kao Džingis Khan i njemu slični. Koji one koji im se pokoravaju uzimaju za prijatelje, a oni koji im se sa njima u bilo čemu raziđu uzimaju za neprijatelje. Alikum sallam. Nego obaveza je, kaže, obaveza je muslimana da slijede i da se okupljaju na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i Allahovom poslaniku sallahu alaihi wa sallam. Da rade ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i njegov poslanik sallahu alaihi wa sallam, da se ostave onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i što je zabranio njegov poslanik sallahu alaihi wa sallam. Dakle, to je, to je takva, takva slika u govoru u riječima Ibn Taymije, oni koji danas uzimaju, uzimaju te prisege, razne prisege po raznim organizacijama, oni su kao Džingis Khan. Jel? Kao Džingis Khan. Zašto? Obavezuju ljude oni što oni nisu, što nisu obavezni da ih slijede u svemu. Draga braćo, što se tiče dakle e, principa principa ehlu sunneta vol džemaata jako je bitno da takva organizacija koja se napravi ili džemat koji se osnuje da radi na, na Allahovom putu i da se potpomaže u dobru da ne bude kao što smo prije napomenuli zasni, zasnivanje zasnivanje i njihovo organizovanje na nekom od principa koji nisu od principa Ehlusunata val džamata. Nije problem ako se oni okupe i sad u pojedinim pitanjima se razilaze sa nekim drugim. To nije problem. To nije problem. U pojedinom, pojedinačnom pitanju se razilazi. Rekli smo da i takvo razilaženje, ukoliko nije riješeno Kur'anom, Sunnetom i Iđmaom, dozvoljeno. To nije problem. Ali je problem ako se njihovo organizovanje zasniva na nekom principu koji je suprotan principu ehlo sunata od džemata. Zašto ovdje potlačimo principu? Zato što će pod tim principom potpast veliki broj pitanja koji podilazi pod taj princip. Spada pod taj princip. Veliki, ogroman broj pitanja po kojem će se onda razvila sa ostalima po kojem će se onda razilaziti sa ostalima. Od svih principa je okupljanje oko jednog šeha i ili oko imena i zbog imena nje osnivača nekog pokreta. Taj princip, taj princip držanja i slijedjenja tog osnivača, osnivača, To je princip koji će dovesti takvu skupinu ljudi da se onda po brojnim drugim pitanjima, po kamaru mesela, raziđu sa ostalim muslimanima. Zašto? Jer je to princip pod koji podilazi veliki broj pitanja. Veliki broj pitanja. Zato, zato je jako bitno da džemat, kad se skupe ljudi i obavezuju se da rade na Allahovom putu, da to ne bude na jednom od ovih da ne bude takvih principa. Nije problem ako se oni skupe i smatraju neko pitanje, razilaze se sa ostalim muslimanima, to neće uroditi svađom i neće uroditi lošim odnosima. Ali ako ima pogrešan princip, onda će mnoga pitanja doći doći do toga da se razilaze sa ostalim muslimanima i doći do do teferruka i cijepanja i cijepanja ummeta jedinstva umeta. Doće u pitanje, takvim okupljanjem će doći u pitanje jedinstvo, jedinstvo umeta. Ono što je jako bitno, ono što je jako bitno, zabranjeno je, zabranjeno je, pripisivati se i izjašnjavati se pripadnikom, pripadnikom bilo čega, što je šire od islama ili bilo čega drugog što je uže od islama. Jeste vam razumili? A? Znači, ne smiješ se isticat po tome što si pripadnik nečega što je šire od islama. Niti što si pripadnik nečega što je uže od islama. Šta to može biti šire od islama? ono što prevazilazi granice islama, utvrđene granice islama, Kur'an, sunnet i idva. Ako se zaklinješ u nešto što je šire od toga i obuhvata uz to još nešto, onda je to cijepanje ummeta. Nacija. Ali kod nas nema u islamu nacije koja obuhvata ovo i, i šira je. Može biti pojedinačno u smislu da si privržen bošnjama, makar bili ili ne bili uvjer. Dakle, to je princip koji je širi od, od islama. Ima princip po kojem je čovjek po nečemu što, što je uže od islama, a to su ove partije. Da uvijek ističeš to i da potome ljude Dakle, smatraš da su ti bliski ili nisu, da su sad u ovom ili nisu prema toj partiji. To je jedan primjer. Drugi primjer, po pojedinim poslovima ili po pojedinim vrstama ibadeta. A? Po pojedinim vrstama ibadeta. I onda dođu braća i kažu počnu isticati pripadnost pojedinoj skupini muslimana nad samom pripadnošću islamom. Na primjer, ističu pripadnost muđahidima. A? Aman ja rab, mi smo muđahidi. I mi smo muđahidi, mi smo muđahidi, na taj način se stvori svijest o nekoj posebnoj a, skupini muđahida. I na osnovu te pripadnosti se počne stvarat posebna ljubav ili mržnja prema ostalim muslimanima. E to je uže od islama. To je uže od islama. Znači isticanje pripadnosti neko, nekoj skupini koja je uža od islama. A ono malo prije što su spomenuli je šire od islama. Dakle, i jedno i drugo je zabranjeno. Je zabranjeno. Jedino što se smije isticati i stavljati u prvi plan je pripadnost islamu, samom islamu. Ljudi nekad imaju posebnu privrženost po profesiji. A, kaže, hođe. Radni kolega. A, To je isto jedno od, od isticanja pripadnosti nečemu što će učiniti umet šta? Rasipkanim, rasipkanim i već prijeti na taj način jedinstvenom interesu umeta. Jer ljudi kad se tako izdvoje, onda će štititi pojedinačne interese samo u okviru toga. A nama, svakom pojedincu i svakoj, svakom džematu i svakoj zajednici, treba na prvom mjestu da se bude da se štiti interes islama i muslimana. A čim se ponečem izvojimo od ostalih muslimana, odma će taj interes islama doći u drugi plan, a interes te pojedine grupe koja se ponečem razlikuje od ostalih će doći u prvi, u prvi plan. Zato je to, zato je to već prijetnja islamskom jedinstvu i zato je to sa šarijevskog aspekta pokuđeno. Pokuđeno. Treba napomenuti dakle danas da je da je vađib ovog trenutka prije svega objasniti šta je džemaat muslimana, koje su te granice koje sad stalno ponavljamo, granice džemaata muslimana i istaći da je obaveza i vađib držati se teh granica i tog, tog džemaata, tog džemaata muslimana. Tog džemaata muslimana. Zašto? Zato što je to jedini način na koji ćemo izići iz ove fitne razilaženja, cijepanja, umeta i tako dalje. Na koji način to znamo? To je jedina mogućnost koji je koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponudio Hudejfi radijallahu anhu. Kaže šta mu je rekao? Prvo mu je rekao telzim džemaate je jel tako? Drži se džemaata muslimana o imamehum i njihovog vođe. Je Jel tako? Dakle, treba se pridržavati džemaata muslimana. Ovdje sad nemamo jedinstvenog vođe, ali imamo džemaat muslimana, svih onih koji su na okvirima, stabilnim okvirima Kur'ana, Sunneta i Iđma'a. Pridržavanje toga. Ili jedina druga mogućnost koja ostaje, koji je poslanik sallahu alaihi sallam je ponudio je i etizal. Znači, napuštanje svih ovih partija i, i organizacija i svega, znači, ili da svi se obavežu da će se pridržavati ovoga što je džema, ili je naša obaveza da sviju napustimo. Ili je naša obaveza da sviju napustimo i kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se zgrabimo za stablo i da čekamo tako smrt. Isto tako obaveza je obaveza je muslimana da poštuju odluke odluke e, istagnute grupe istagnute grupe muslimana koja će donositi znači donositi važnije odluke a to je ehlul hal wal akt znači da se formira nekakva šura, nekakvo zajedničko tijelo koje će odlučivati. Kad se formira jedno takvo tijelo koje će donositi bitnije i razmatrati bitnija pitanja muslimana, gdje god se formira, obaveza je ostalih da se vraćaju na to tijelo. Obave, obaveza je ostalih da prihvataju rješenja tog tijela i da budu pokorni tom tijelu. Zapravo, kroz to se ogleda, kroz taj ehl hal wal akt, se ogleda da u stvari u islamu vlast pripada umetu. Pripada tom ehlu hal wal akt. Ne pripada pojedincu. U smislu, jel, zašto? Zato što se halifa bira, a, bira ili dolazi na vlast oporukom prezodnog halife ili oporukom prethodnog halife. Ili da se sav, da se muslimani slože oko halife. Kad on dođe na vlast silom, ali oni njega prihvati. Ako su ga prihvatili, halifa je. Ako ga nisu prihvatili, nije halifa. Džaba što je uspio doći na vlast. Je tako? Šta to znači da je umet taj koji koji raspolaže tim, tim pravom tim pravom određivanja ko će im predvoditi. Ste razumeli? Umet ima pravo. Najveći dokaz da umet ima pravo su zapravo i ponašanja i ponašanja ashaba radijallahu anhu kaže Omer radijallahu anhu čuo sam da je neko od vas rekao ako Omer umre da ću beju tome i tome pa kaže Omer radijallahu anhu neka ni pošto to čovjek ne kaže. Nemojte to govoriti. Ni pošto to ne govorite. Zašto? Kaže, bila je Beja Ebu Bekru, dogodila se i svi se muslimani složili i to je tako prošlo. Alhamdulillah. Al Allah subhanahu wa ta'ala nas je zaštitio zaštitio od zlih posljedica takve beje koji smo dali Ebu Bekru. Zatim, nema među vama nikoga koji je blizu Ebu Bekra. Koji je blizu Ebu Bekra. Pa ako mu neko da beju i svi ostali će mu dati beju. Znači, nema takvog. Zato, bojte se da date nekome od vas beju, prisegu, prije nego se muslimani oko, oko toga složi. Prije nego što se šura muslimana oko toga složi, ja se bojim da će biti ubijen i taj koji da beju i onaj koji je, kome je data beja. Bojeći se, kaže, Omer upozorava, bojim se da će biti ubijen i onaj koji da beju i onome kome će biti data beja. Bez čega? Bez šure muslimana. Znači, bez, da, bez mušavere, bez uzimanja mišljenja većine, većine tih ljudi koji su vodeći ljudi među, među muslimanima. Vodeći po svom, po svom znanju, šerijatskom znanju, ilmu, svojoj bogobojaznosti, takvaluku, takvaluku i tako dalje. Znači, bez toga, bez toga se ne daje beja. Isto tako, da ne bi detaljno govorili, mogu istaći samo primjer beje Omer radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu poručio ga ko? Ebu Bekr. Rekao neka iza mene bude Omer, jel tako? I to je bilo dovoljno. Jel bilo dovoljno? Jest. Ashabi su se nakon toga radijallahu anhum okupili u kući Omera radijallahu anhu. Kaže, to ste došli, došli da si damo beju, prisegu. E, kaže, vallahi, neću vam uzeti prisegu. Nisam ja, neću ja uzimat prisegu tajno. Idemo u mestid pred sve muslimane, pred svim muslimanima. I javno da se uzme prisega, ideja. I javno da svi muslimani znaju Zašto svi muslimani da znaju? Ako mene prihvate, neće li od vas uzeti. Bez obzira što je Ebu Bekr oporučio i ima pravo, on opet hoće da to bude javno, da svi muslimani to svjedoči. Se razumili? A ovi danas kako uzimaju beju? A, <laughs> ste vidjeli? Ste vidjeli? To je jedna stvar. Druga stvar, Ali radijallahu anhu kad je se desla fitna, ubijen Osman radijallahu anhu, i onda se ljudi dogovorili i kažu Ali, Ali radijallahu anhu, ti moraš prihvatiti hilafet, ti, ti. I, i onda se raziđu. Kaže on, sad ćemo se raziđu, sutra se sastavimo u mesečinu. Pazite ovo. Sastavimo se sutra u mesečinu. I sutra u mesečinu izašao na Iber javno pred svima, kaže, juče smo se dogovorili oko nečega. Ono oko čega smo se juče dogovorili je meni mrsko. Nije mi drago. Znači, da, da ja budem sad preuzmem hilafet. Ono oko čega smo se učer govorili je meni mrsko. Ali ako, ako niste promijenili svoj stav od juče, ja to prihvatam. Prihvatam. Oni kažu, ne, nismo promijenili, ti ćeš nam biti. Iako su svi, dakle, posvjedočili tebe uzivamo za halifu, on opet silazi sa mimbera i prilazi prilazi Zubeiru prilazi Zubeiru i kaže ako želiš da mi daš Beju daj ako ne želiš da ću ja tebe ha? ako ne želiš da ću ja tebe isto tako Dakle, isto tako i Talha je bio tu. Kaže, ako želite, dajte mi beju. Ako ne želite, da ću ja vama, da ja vama dam. Znači, daj da sad riješim. Pa su one odbili, kaže, ne, nego ćemo mi tebi dati beju. Zašto? Zato što su već muslimani služili oko Ali radijallahu anhu. Na ovaj način se uzima beja. Javno. Pred svim muslimanima. Uz pristanak svih, svih muslimana. Isto tako Omer ibn Abdulaziz. Njega je oporučio Suleiman ibn Abdulmelik, je li tako? Oporučio ga iza sebe da on bude halifa. Ta oporuka je bila dovoljna. Ha, oporučio me, ja sam halifa, slušajte mi i pokoravajte mi se, je li tako? Mogu je tako postupiti? Ne. On je uzeo tu oporuku, popeo se na miber i rekao, ima ta oporuka, eto vi, ste, vi mi dajete prisegu, koji ste prisutni ovde, vi mi dajete prisegu, ali ja vam nisam vladar sve dok mi ne daju prisegu i ne složi se sa tim i ostali muslimani koji ih nema ovde sad. Koji ih nema ovde sad i ne znaju šta se sad ovde događa. Dakle, dok i oni ne dođu i ne daju prisegu. Ja, ako dođe pristanak i od ostalih muslimana, ja sam vaš vladar. Ako ne dođe od ostalih muslimana, ja vam nisam vladar, nisam vam ništa. To je još jedan primjer na koji način dolazi do takvih stvari. Na koji način dolazi do takvih stvari. Zato, braćo, ja znam da ćete se sresti sa onima koji će tražiti od vas deju. Zapamtite ovo. Zapamtite ovo. Ne možete da vas prepadnu, umrijećeš smrću žahelijeckom. Znajte ova pravila deje da je kome ćete dati prisegu. Kome ćete se dati prisegu i kome ćete se obavezati na pokornost. Obavezati na pokornost. Dakle, znajte da je uzimanje takvih prisega tajno bidat. I da on prijeti jedinstvu muslimana i doprinosi razjedinjenosti, razjedinjenosti muslimana. Govorili smo dakle o načinu kako halifa može biti, može biti izabran da se, da se složi svi muslimani oko njega, da bude halifa, pa da mu se da prisega, može isto tako biti predlogom ili oporukom prethodnog halife i može isto tako biti da on silom preuzme vlast, a onda se muslimani ga prihvate i slože se sa tim. Ako ga prihvate i slože se sa tim, onda on time postaje zakonit halifa, iako je u startu učinio haram, jel? Jel tako? ali poslije su se muslimani složili i zato da ne bi išao dalje teferuk i dalje razbijanje i nejedinstvo, prouzrokovanje veće će, onda se priznaje on i pri, pristaje, se, pristaje se uz njega. Dobro, ovdje ima određenih problema koji se vezani tačno za imamet, to nama nije toliko to nije nama toliko bitno. Poslije imam ako hoće da da ostavku, da tako kažem, kakva je procedura. Isto tako ako imam pokaže da ne zadovoljava kakva je procedura oko njegovog smjenjivanja, ko je za to zadužen i tako dalje. Pošto ne imamo imama, kad budem imalo da ćemo objasniti te stvari. Ali ovo bitno, dakle, ovo u vezi organi, organiziranja. Kako je dozvoljeno organiziranje, kako je organiziranje bidat, šta se u tom organizovanju, organizovanju smije, a šta se ne smije i objasnili smo ove organizacije koje traže prisegu i davanje prisege i beje i e, e, rekli da je to, da je to bidat. Dobro. Svaka, napomenuli smo, obzirom da neka vraća nisu prisutna, još jednom da ponovimo, bili prisutni, još jednom da ponovimo, da je svaki džemat i svaka organizacija koja za sebe ustvrdi da su samo oni džemat, taj džemat kojim treba da se pokore svi muslimani, to je isto tako jedan od ružnih i teških bidata i teških, dakle, to je pretjerivanje i to je laž, to nije istina i nemaju niko od ovih postojećih pravo da tako nešto da tako nešto kaže. ezan. Jel? Obzirom da smo blizu kraja, da smo blizu kraja, inša Allah, rušit ćemo ezan, klanit ćemo podne. Ima još par e, stvari koje treba objasniti, a kroz koje će se prepoznat zapravo koliko su određeni džamati ispravni ili nisu, koliko su zasnovani na principu ehlu sunata ili nisu ako su se ljudi okupili na, na dobru, radi dobra, a ne radi zla, onda nema nikakve smetnje da čovjek bude pripadnik više takvih skupina, je li tako? Ima li smetnje ili nema? Ova, ovi se okupili da okupljaju i dijele sadako. I on radi sa njima. A? a ovi se okupili da čine davet. I on radi sa njima. Ima li smetnje? Nema. Dobro. Ovi su okupili radi džihada. I oni ide sa njim u džihad. Ima li smetnje? Nema. Dobro. Može li danas jedan Selefija bit i Ihvanac? A jedan je Ihvanac bit i Selefija? A jedan Tebligija bit i Selefija? Da bude lojalan jednim svima, može Da, ne, da se ne zamjeri ni jednom? Ne može. Šta je to ovo dokaz? Pristrasnost. Šta je ovo dokaz? Pristrasnost da su se okupili na na neznanje <laughs> nisu se okupili na ono na čemu treba da se okupi posebno treba napomenuti nije ibret u imenima mi trebamo slijediti selef znači dobre prijezvene generacije ali nije svako ko sebe nazove selefijom sljedbenik prijezvenih generacija zašto? Danas ima toliko frakcija koji sebe zovu selefijama. Jesu li oni ehlu sunne vol džama'a? Braćo nisu. Zašto nisu? Jer šta znači ovo ehlu sunne? Drže se sunneta. A šta znači džama'a? Znači da su okupljeni i da se ne razjedinjuju. Da nema među njima razilaženja i teperluka. Da se ne razjedinjuju. A oni se već razjedinili. Jesu li nisu? Isto je tako i sa svim ostalima. I sa svim ostalima. Zato je jako bitno podvući ovaj temen ovaj temen džemata, šta je džemat, šta je džemat, koje su te stvari koje se smatraju džematom i obavezuju nas na pokornost. Obavezuju nas na pokornost. Jeste razumili, draga vaća? Znači, nije, nema niko pravo od da se to tako zagradi, A isto tako kroz ovo prepoznajemo, kroz ovo prepoznajemo, jesu sasvim se okupili na dobročinstvu. Ako se okupili na dobročinstvu, kogod sa njima učestvuje, alhamdulillah, ali će mi biti drago da isti taj učestvuje u nekom drugom dobročinstvu. Međutim, nije im drago ako bude tam kod neki drugi. Ne da im bude drago. A? Bela odma. Nije, kaže, naš. A? znači da se ni jedni ni drugi nisu okupili na dobročinstvo, nego na partijašenju i na pristrasnosti. Na pristrasnosti. Sve što više ove organizacije potenciraju na pripadnosti nekoj organizaciji od ističu to, sve su dalje i sve više utiču i sve više mi treba da ih se odrećemo a sve što više teže ka jedinstvu i postiću i imaju, dakle, oni, koji, oni kojima ne smeta da se učestvuju i u nekom drugom dobru u kojem oni ne učestvuju, sve su bliže džemat. Sve su bliže džemat. Dakle, ovo je bitna stvar. Posebno je bitna za one koji su zagriženi, zagriženi u slijedjenju šehova i branjenju nekakvih imena imena posebno kad se radi o, o, o e, organizatorima i osnivačima tih, tih pokrita vi znate hadis poslanika sallahu alaihi wasallam men senne fil islami sunneten hasen ku islamu uživi dobar sunnet falahu ežruha njem pripada nagrada za to wa ežru men amele biha ila jomil qiyama i nagrada svih onih koji njime, budu ga slijedili u tome do sudnjeg dana. Bez da se od, njihov, od njihove nagrade šta umanji. Dobro. S druge strane, men senne fil islami sunne seji. Sunneten seji. A u islamu oživi neku ružnu stvar. Ha? Šta je na njemu? Alejhi vizruha. Na njeg je, je grijeh wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah i grije svi oni koji budu to radili do sudnjeg dana i grije svi koji budu to radili do sudnjeg dana ako mi zaista volimo te osnivače tih pokreta i partije ako ih zaista volimo vallahi najpreće je da ono u čemu su pogriješili ostavimo Jer ako ih u teme budemo slijedili, samo će im kazna na, na, na ahiretu još više biti. Jer mi svojim slijedjenjem njih, u njihovim greškama, povećavamo njima njihovu kaznu. Ako ih iskreno volimo, slijedimo ih u dobru, time će se povećati njihova nagrada. Time će se povećati njihova nagrada. Treba napomenuti da nijedan od osnivača ovih pokreta nije zamislio taj pokret ovako u što je se on na kraj pretvorio. Nije to bila njegova želja. Nije bila njegova želja. Nije to on tako zamislio. Nije on zamislio da to bude teferuk i razilaženje, cjep, cjepkašenje, e, strankasenje. Nije. Nijedan od njih to nije tio. Ali mi smo poslije od njihovih imena napravili simbole preko kojih ćemo prepoznavati one koji su sa nama i one koji su protiv nas. Zato, braćo, ovo dobro, dobro treba ovome razmisliti. Dobro, dobro ovome treba razmišljati i ne zaboravljati. I ne zaboravljati i ne smetati suma tu. Prije svega što se nikad umet neće okupiti na jednom od tih principa sav umet. I što će uvijek težnja ka tome biti izvor neprijateljstva i cjetidlačenja, to je s jedne strane, i s druge strane što mi na taj način nećemo pomoći te ljude u kojima, u koj, prema kojima se rodila ljubav u našim srcima. Nećemo im pomoći, na taj način ćemo ih odmoć. Na taj način ćemo ih odmoć, jer ih slijedimo u nečemu, u, nečemu, u čemu su oni eventualno pogriješili. I onda time samo povećavamo njihovu njihovu kad. Toliko, draga braćo, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabor. Da vas nagradi za sabor. Ovo se malo odužilo, inače tema duga. Ukoliko vi ukažete i iskažete interesovanje za to, mi možemo i poslije podne i u nekom drugom terminu još neke stvari napomenuti koje nismo stigli da napomenemo, a ja mislim da su jako bitne da se napomenu i da se znaju. Jazakumullah hajda.